En in die dae van Ogas, die sien van Jotam, die sien van Esa, die koning van Juda, het Resen, die koning van Aram, met Pekka, die sien van Lemlia, die koning van Israël, opgetrek na Jerusalem om daarteen oorlog te voeren, maar hij kon niet daarteen veg nie. Toe hulle aan die huis van David berug stuur met die woorden, die Arameers het op Ephraim toegesakt, het sy hart in die hart van zijn volk gebewe soos die bome van die bos bewe voor die wind. In die Heere het vir Jesaja gesê, Gaan toch uit, hooghaal tegemoet, jy en jy seens jou aan die eind van die watervoer van die boonste dam, by die grootpad van die blijkveld, en sê vir hom, neem jou in ag en wees gerus, wees nie bevrees en laat jou hart nie week, word oor hierdie twee rokende stukken brandhout nie weens die gloeiende toren van Resen in die Arameers en van die Seen van Remlia, omdat Aram onheil teen jou besluit het, Ephraim in die Seen van Remlia, dier te sê, laat ons optrek teen Hida en dit skrik aanhaag en dit vir ons verlover in die Seen van Tebel daarover koning maak. So sê die Heere Heere, dit zal niet tot stand komen nie, en dit zal niet gebeuren nie. Want Damascus is de hoof van Aram, en Resen die hoof van Damascus, en binnen 65 jaar zal Ephraim verbreek word, zodat so dit geen volk meer is nie, en Samara is die hoof van Ephraim, en die seen van Remlia die hoof van Samara. As jylle nie glo nie, voorwaar, dan zal jylle nie bevestig word nie. En die Heere het verder met Olga's gesprek en gesê, hy is vir jou het teken van die Heere jou God, zak diep af naar die dode rijk, of klim hoog op boon toe. Maar Olga's het geantwoord, Ik zal niet eis nie in de Heere nie versoek nie. Toe sê hy, luister toch, hoe huis van David, is dit voor jullie niet genoeg om mensen te vermoeien, dat jullie my God ook vermoei nie. Daarom zal die Heere self aan jullie het teken gee, kyk, die maagd zal zwanger worden in een sienbaar en om een nieuw noem. Dik melk en jenen zal hij eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is. Want voordat de sienkie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, zal die land vir wie twee konings je bang is, verlaten wees. Maar die Heere sal oor jou en jou volk in die huis van jou vader daar laat kom soos daar nie gekom het van die dag dat Ephraim van Juda afgeval het nie, die koning van Assyr. En in die dag zal die Heere vir die vlee vluit wat aan die einde van die strome van Egypte is, en die bijen wat in die land Assyr is, en hulle sal kom en allemaal gaan sitten in die dale van die stijlhoogtes en in die skere van die rotse en op al die doringbosse en op die drinkplekken. In die dag zal die Heere met die skeermes wat anderkant die Eefraat geheer is, met die koning van Assyr, afskeer die hoof en die haren van die voeten, en dit zal ook die baard wegneem. En in die dag zal een man een jong koeie en een paar skape in die lewe hou, en weens die oorvloed van melk wat hulle gee, sal hy dik melk eet want de melk en jening zal allemaal eet wat in die land oorgeblij het. En in die dag zal elke plek waar duisend veneerdstokken staan, waar die waarde van duisend sikkels zilver het, vir die doorings en distels wees. Met pijlenboog zal hulle daarheen kom, van die hele land zal vol doorings en distels wees. In al die bergen wat met die put bewerk is, daar sal hulle uit vrees vir doorings en distels nie kom nie, maar dit zal dienen om die beesten in te jagen en om die kleinvee vertrapt te worden.